you know,

这个，它是哪？辽宁那边那个叫什么？它是多少的？嗯。 Thank you. Thank you.

สติกำหนดรู้มีอิริยาบถยืนเดินนั่งและรู้มีเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถทันที

รู้ต้นเหตุโดยไม่ทำไม่ทำหรือจะเกิดด้วยน้ำตา 没有上帝这种情才是主权，越主权。那么在这里面的这些等，这些等这里是只有你等不同，你可能怎么怎么你你没有没有突破，那个是对，等不等不等不等，等不等等不等等。

我们是祖国的花朵，阳光下尽情唱着歌，看我们幸福的生活多么美，我的祖国 But if you look at nature, you can take such nature. You can't see it in nature. You can't see it in nature. Now, I'm going to do this for the way that I do it. First, you can't do it by the way. The way of quality is quality. It's not taking nature. The way of nature is the quality of quality. The way of nature is the quality.

คุณคือเรื่องนี้ Thank you. จะมีสิ่งที่มีความสุขของมีที่สุขเป็นเรื่องนี้อย่างที่มีอย่าง no es

کی تعلیم کی بڑی بڑی Thank you. Thank you. Mm-hmm. کرنے کے لیے we you not as uh, duty be. said, then this question introduces be hour. And from all, for Lord, for you, for

คนที่นั้นจะหมดสงสัยไม่ต้องไปศึกษาครูอาจารย์ที่ไหนตัวเองจะรู้เองที่สิ่งของทุกสิ่งที่ตรงนี้ไม่ได้เกิดได้ไม่ได้ติดต่อกับคนอื่นแล้ว for the final, but now we start to see the cost of suffering. It is very important. Because now we are seeing. We are seeing the way now. คือวันหนึ่งเราจะรู้ถึงสิบครั้งตัวเราไม่รู้อาจจะมากถึงจริงไม่ได้ถึงแต่มันทำให้เข้าของเรา It's something There is a good source of perfect happiness. Then, my dear,

the mind.

Thank you. جدا جدا เมื่อเราเห็นมาเรื่องชีวิตมันอยู่ทุกตัวเป็นตัวเป็นโลกเป็นนี้เป็นตัวขึ้นมาเป็นนี้เป็นโลกที่อยู่ในเราที่เป็นอยู่มีเราอยู่มีเยอะที่ไปก็เป็นอยู่ในโลก หรือเรองเกี่ยวกัรื่องย่างนี้ไม่เป็นผลใจเรื่องต่อไปไม่ใช่เป็นผลใจให้เราเห็นคนคิดรู้สึกอยู่มันคิดเาเป็นยม่เองอย่าเป็นใจว่าคนคิดแบบนี้มาจากที่ไหนจะเป็นคนใจเลยเพาะเราเห็นอย่างนี้เป็นเกิดเป็นเลื่องของมันเกิดขึ้นไม่ได้ก็จะดีลดเรื่องจริง When therefore your knowledge is impartial everything, this has been what is lectured and what is lectured. Thank you. Thank you. இருக்கிறது